Naime, Ešarije kao islamska kelamistička skupina ili sekta e, njen osnivač, njihov osnivač je Ebul Hasan el Eš'ari koji je rođen koji je rođen 270. godine po Hidžri u Bagdadu, znači e, u, drugoj polovini trećeg stoljeća. E, ono što je vrlo bitno, e, a vezano je za njega, kao osnivača arijskog, akideskog pravca, naravno nije ga on osnovao, nego se na njeg poziva, jel? to je eh, da je, on prošao u svom životnom vijeku, radnom vijeku, eh, idejnom vijeku, prošao je kroz tri faze. Prva faza u njegovom eh, idejnom i akidetskom životu je bila ta da je on 40 godina bio na akidi Mu'tezila. Znači bio je na akidi Mu'tezila 40 godina. Druga faza, da sad objašnjamo uh, šta je Akide Moatezila, tako da je to nas odalo daleko. Uh, druga faza u njegovom životu je bila ta kada se on odriče uh, muatezila njihovog akideskog pravca i gdje se okreće protiv njih i vodi borbu protiv njih pri čemu je jel, uzeo jedan novi menheđ, novi vid u tumačenju određenih akideskih pitanja. E, ovdje prvenstveno mislim, znači e, on je došao sa novim menheđom u, u tevilu, odnosno tumačenju Allahovi svojstava, e, Allahovi svojstava koja su spominuta u Kur'anu i u Sunetu. Taj novi vid njegovog menheđa e, je bio u stvari nije on, lično došao sa nečim novim, nego je e, u tome slijedio Abdullah ibn e, Sa'ida ibn Kullaba, e, koji je bio jel, njegov savremenik, ali živio, bio stariji od njega. to jest, da se prihvati samo sedam svojstava, sedam osobina, i to znači da se, e, od svih e, osobina i svojstava koja su došla u Koranu i Sunnetu da se prihvati samo sedam znači onako kako su spomenuti u Koranu i Sunnetu i to ne zato što su spomenuti u Koranu i Sunnetu nego zato što e, što, ih razum prihvata putem razuma, a ne šerijaskih tekstova dok za ostala da ostala svojstva koja su došla u Koranu i Sunetu oni imaju takozvani tevil. To jest da se oni tumači na način da se ne razumiju onako kako svojim vanjskim značenjem znači nego da se skreće sa vanjskog značenja na neko drugo značenje za koje naravno nema dokaza e, naravno pozadina ovog pozadina zašto ima potrebe da se ostala svojstva mimo ovih sedam da se ona drugačije tumači nego onako kako se razumiju kada je čovjek prvi put čuje i naiđe na njih u Koranu i Sunetu je razlog taj što su oni sebi jedan uzeli osnov koji je u stvari jel, karakterističan džehmijama a to je da se ta, da ako bi ta svojstva pripisala Allahu Đelešanu, onda bi Allaha Đelešanu poredili sa njegovim stvorenjima. A to nije dozvoljeno po njihovom razumu. Naravno postoji odgovor, na, pa neko će reći jel, pa kako onda, kako, kako stvar sva ta svojstvo. Shvatite onako kako znači, jel jezički. A ona priliči Allahu i ne mogu, ne mogu se porediti sa Allahom leji se ke mitlihi šejun Allah ne liči i nije sličan ničemu. Vahu u basir. A on je onaj koji sve čuje i sve vidi. E, ova druga faza ova druga faza u kojoj je bio Ebu Hasan Ešari, to je ona faza na čemu su današnji Ešarije. Oni, on, znači oni priznaju prvu fazu kada je bio Mu'tezila Ebu Hasan Ešari, Rahimehullah, i priznaju drugu fazu na kojoj su oni danas. Međutim, negiraju njegovu treću fazu, a to je treća faza u kojoj se on vratio na mezeb Selefa, u potvrđivanju svih svojstava onako kako su došlo u Kur'anu i Sunetu bez takozvanog tevila, odnosno tumačenja za kojih nema nema dokaza ni u Koranu, ni u Sunetu, e, možda samo može biti sa strane jezika neki vid pokuša da se tako tumači, mada i to daleko. Znači, e, e, znači, on se vratio sa tog stava, vratio se na ono kako jel, kako je selefovog umeta tumačio ta svojstva. U ovoj fazi trećo on je napisao knjigu El Ibane, pojašnjenje, povratak u koje je dao prednost akidi menheđu sebefa ovog umeta, pogotovo imama Ahmeda, rahimehullah. E, naravno, ovu treću fazu Ešarije današnje i one prijašnje, oni negiraju. Jer onda kako bi slijedili onu Ešarijsku akidu na, kojoj jesu, jel? Ako je se njihov vođa i e, predvodnik vratio na akidu onu na, na kojoj su bili jel, e, na kojoj je bio Selefovog umeta e, nakon smrti Abu Hasan njegov, e, njegov je doživio mnoštvo promjena. Također, znači i ova informacija je vrlo bitna. Znači, današnje Ašarije ili ove Ašarije nakon smrti, jel, nakon smrti jel, odnosno preciznije nakon, nakon šestog stoljeća, nakon Fahrudina Razija, Ešarije su doživjele velike promjene. Znači, Ešarije čak se razlikuju od samog Ebul Hasana Ešarije u njegovom tumačenju mnogih svojstava. Naravno, nisu ovdje pitanja samo svojstva, ovdje pitanja mnoga kideska pitanja. E, vidjet ćemo to, govorit ćemo o tom inšala. E, znači, e, e imami, učenjaci, sljedbenici mezeba ga nakon, kada, nakon e, Hasan Ešara kada su došli, oni su unijeli mnoge druge stvari promijenili su mnoge stvari na znači bio sam Ebul Hasan Ešari. E, naravno razlog ovome je to što, sam Mezeb e, Ebul Hasan Ešari u tumačenju akidijskih pitanja nije bio izgrađen na nekim, preciznim jasnim osnovama i temeljima, e, e, nego je bio jel bio je, sa te strane mogao se lako jel promijeniti, protumačiti na drugačiji način ono što je bitno ovdje se to da su, da promjene koje je doživio, da je promjene koje je doživio mezeb e, e, šarijski mezeb nakon njihovog e, osnivača Abdul Lešarija je to da su potpali pod utjecaj mnogih drugih jel, islamskih skupina sekti po mnogim akidijskim pitanjima. Između ostalog oni su uzeli od Murđija i Džehmija njihov stav o imanu a Hasan Ašari nije imao taj stav. Koji stav o iman? Da dijela ne ulazi u, definiciju imana. I ono što to nosi značenje. Jel? Također od matezila i filozofa su uzeli negiranje većine Allahovi stava. Također e, iskrivljivanje e, šerijaskih tekstova i mnoge druge stvari. Znači, ako dođe neki e, šerijski tekst iz, Korana, a i suneta, jel? E, ne slaže se s onim kako su on to utemeljili e, zasnovano na, mnogim filozofskim osnovama koji su preuzeti od, od Aristotela, Platona i ostali. Ako se to ne slaže, onda se mora koranski ajet protumačiti na drugačiji način, a hadis jel, nema smetnje da se on proglasi i izmišljenim, pa makar bio i Buhari i muslim. Tako da na kraju, jel, naravno uzeli su neke druge stavove također od, od Džebrija su uzeli stav o kaderu, prihvatili su mnogi stvari od Tesaufa, postao im blizak Tesauf, Sufije su postale bliske u mnogim stvarima. E, na kraju, jel, e, e, na kraju je šarijski, akidetski pravac postao jedan bučkoriš, jedna mješavina od ilmul kelama, znači islamske skolastike, a pojasnili smo u predavanju ono šta znači islamska skolastika. E, znači mješavina toga, onda nekih stavova muatezila, Murđija, Džahmija Sufija i filozofa islamskih. Sad taj Buškuriš je poslije postao e, i nastao jedan e, ono što danas se naziva ešarijskim akideskim pravcem. Naravno kada govorimo jel, o, o ešarijama bitno je da se navedu i, e, da se spomenu e, najznačajniji učenjaci koji su e, zagovarali ovaj akideski pravac i koji su ga naprijedili, koji su, njegove temelje pojasnili. Između ostalih, tu je prvenstveno Ebu Bakr el Baqilani, jedan od najvećih teoretičara ovog mezheba, mezheba da ne navodim jel, šta je on sa čime sve došao jel, e, on sa nečim novim unutar šarijskog mezeva pogotovo stvari koje su vezane za nekakve e, razumske premise načine dokazivanja zaključivanja i tako dalje e, a ono što je vrlo zanimljivo da se sam Abu bake Bake lani da se vratio da se vratio na mezheb na akidu Selefa da ostavio to na čemu je bio i to sa svojom knjigom tamhidul Ewa ili također drugi učenjak poznat je Ebu Isak Eširazi e, samo da pomenem Ebu Bakr je živio, e, u četvrtom stoljeću a Ebu Isak Širazi je živio, e, živio dan, krajem rođen krajem četvrtog stoljeća, a živio je veći dio u petom stoljeću. Bio je poznat, znači Širazi je bio poznat po snazi, sposobnosti dokazivanja, raspravljanja, tako da ga je Nizamul Mulk, vezir, odnosno ministar, je sagradio njemu poznatu medresu, takozvanu nizamijsku medresu na, obali obale rijeke Tigris, e, a što je vrlo e, e, mnogo uticalo na širenje Ešarijske akide. Širenje Ešarijske akide se vraća prvenstveno znači na ovu školu, na nizamijsku medresu, a također vraća se i vidjet ćemo poslije i na čovjeka koga mi poznajemo po velikom fadlu a to je Salahudina Ejubiju da, da je on uticao da se proširi ešarijski mezeb u umetu da je on pomogao što je istorijska činjenica i to se ne može negirati i to je ono što mu se može prigovoriti s poštovanjem sa strane onoga što je uradio protiv, protiv ujedinjenja umeta u to doba i protiv protjeravanja u onom što je uradio u protjeravanju jel, krstaša križara također je Bohamed Gazali također jel, poznati učenjak Gazali e, je poznati šarijski učenjak s tim da se oni međusobno svi učenjaci međusobno se razlikovali u, u mnogim stavovima akidetskim normalno, a uzimali su, jel, smatrali su svog, svog glavnog šeha Vakidi, jel, Ebu Hasana Ešarija. Naravno, e, e, Imam Gazali je prošao u svom životu kroz mnoge faze, jel, e, prošao je prvo bio u Ilmu Kelamu, pa je to žestoko kritikovao, pa je pa onda počeo da se bavi filozofijom, pa je nakon toga dobar, jak odgovor dao islamskoj filozofiji, jel, naravno, kad kažemo islamsko, jel, E, to je filozofija u stvari koja je e, preuzeta od, Grka jer muslimani su stvari preveli, e, preveli filozofiju, grčku filozofiju na arapski jezik pa je ta ista sa arapskog jezika u Endelusu prevedena jel, prevedena na, na, zapadne jezike i, tako je filozofija prenešena i sačuvana preko muslimana pa se danas jel mnogi, mnogi muslimani jel, Ovaj, koji naravno u akidi nisu sve sabrali, se fali tom činjenicom kako su muslimani u stvari sačuvali grčku filozofiju, kako ona u stvari ne bi doprla jel, do, zapada, do Italije, ne bi nastao humanizam i renesans i tako dalje. Međutim, poznato je da humanizam i renesansa u srednjem stoljeću nije nastao samo zbog, zbog grčke filozofije, nego zbog onog nasljeđa kojeg su našli e, e, e, kršćani, kojeg su našli u Endelusu ono dok su, dok došli muslimani pa su oni preuzeli, ukrali od njih pa su nastavili dalje i kad su preuzeli od muslimana ono što je bilo hajra kod njih jel, onda je nastao kod njih jel, humanizam i neresansa, onda preporod su doživjeli od, mraka i učmalosti u kojoj su živjeli u srednjem vijeku. E, također zanimljivo je za eh, Ebu Hamid al-Gazalija da, se on pred kraj života vratio jel, Akidi Selefa i da je umro da je umro izučavajući Sahih Buharije znači umro je a na njegovim prsima je kaže bio jel, Sahih Buharije čitao ga čitao je kako, kako jel, prenosi Ibn i neki drugi učenjaci eh, također od vrlo značajnog učenjaka šarijskog mezeba je El Džuvejni imam Haremein imam dvaju Harema Džuvejni E, također koji je, jel, e, koji žestoko branio i zastupao šarijski e, akideski pravac koji je godinama jel, poučavao i učio u nizamijskoj medresi u nizamijskoj školi na Neisaburu i na drugim mjestima i ono što je naravno opet zanimljivo za njeg je da, da se i on također vratio na, na Selefa, na akidu Selefa po pitanju ovi akideski stvari u kojima su u kojima su oni došli sa, sa novotarijom. E, tako da on kaže u svojoj knjizi kaže stav sa kojim, sa kojim smo zadovoljni i sa kojim Allahu vjeru ispovjedamo je akida slijeđenja selefa ummeta jer je nepobitan argument da je iđma konsenzus ummeta dokaz Mislim na ižma, na koji ižma, na ižma ono na čemu je bio selef u razumijevanju akide, da je to dokaz za, ostali umet. E, I od, od učenjaka značajnih istaknih učenjaka šarijskog mezeba je naravno Fahrudin Razi koji je živio u šestom stoljeću e, on je, e, može se komotno reći, glavni predstavnik šarijskog mezeba u njegovoj zadnjoj i završnoj razvojnoj fazi pa i dan danas postoji. E, I ono što je vrlo bitno, a to je da Fahrodin Razi pomiješao ilmu kelam e, sa filozofijom. Tako jel, e, i, on, i je, što je još vrlo bitno došao jel, došao sa jednim univerzalnim pravilom koje on nazivao a kaidetu kulije univerzalno pravilo sa kojim je e, naravno to pravilo e, e, je bilo da, je davao prednost razumu nad šarijaskim tekstovima kada oni dođu u koliziju. Naravno u osnovi jel, između čistih naučnih činjenica dokazani i ono što je došlo šarijatskim tekstovima nema kolizije, nema protivriječnosti a on je jel naravno sa, sa strani pretpostavke filozofije i tako dalje E, došao jel, e, i, i došao sa jasnim stavom ako dođu koliziju neka e, neko pravilo njihovo razumsko koje su akidi oni postavili nevezano za šerijatske tekstove ako to pravilo dođe u koliziju sa nekim šerijatskim tekstovima svejedno iz Korana ili Suneta onda se daje prednost daje se prednost razumu a ne tom šerijatskom tekstu na ono na što on upućuje nego se mora šerijatski tekst protumačiti sa nečim pa makar to uopšte ne ličilo nekom tumaču i ne mogu se nikako na takav način protumačiti. E, I također je bitno za Fahrudin Razija da je i on se pred kraj života vratio na, a, na menheđ akide selefa ovog umeta. I naravno, je vrlo bitno ovdje konstatuju da četvorica najistaknutijih učenjaka šarijskog akideskog pravca da su se E, da su ostavili ono na čemu, su bili vratili se pred kraj svoga života na akidu selefa i naravno ako se vratimo na naslov ovaj, ovog, ovog, ovog ciklusa predavanja to da li su Ašarije Maturidije da li su, e, oni ehle sunne džema i da li je to ta akida na kojoj je bio poslanik sallallahu alaihi sallam ashabi tabiini selefog umeta onda se postavlja pitanje kako su e, četvorca najistaknutijih najvećih učenjaka šarijskog mezeba, akidijskog mezeba šarijskog, kako se i što su se oni vratili na akidu neku drugu, na akidu selefa, ako su stvari oni bili ehli sunel džema. A to da se vratili, to nema sumnje, to je zabilježeno čak i njihovim knjigama, da su nakon jel, e, tumaranja i lumparanja i lutanja na kraju rekli jel, da su oni zadovoljni s onim jel, na čemu, je na čemu su bili ashabi, na čemu su bili tabeini, selepovog umeta u tumačenju ovih pitanja sa kojima su oni, jel, eh, ono kako oni sami kažu, da su sabirali, rekla, kazala. Eh, sada, jel, eh, uglavnom to je najbitnije što se može reći za, za nastavak i razvoj ešarijskog, ešarijskog akideskog pravca. Naravno, doći na poslije, nakon što spominemo neke kad se pojavi maturidijski pravac, doći nam e, vrlo bitna stvar da je obradimo, ne znam da li, će ćemo uspjeti večeras, nećemo e, a to je da, da obradimo jel, e, sa strane historije kada se, kada se proširile šarijska maturidijska akida u umetu. Tačno, znači precizno, to je prenašeno i zabilježeno. što je vrlo bitan podatak i vrlo bitan se zaključak iz toga izlači. E, naime što se tiče jel, e, maturidija e, kada govorim jel, šari Maturidija treba znati jel, da, su oni stvari jedna te ista akida a da imaju neki razlika među sobom koje ćemo mi napomenuti znači u kojim stvarima vrlo, vrlo malo stvari se razlikuju a u ostalim stvarima su na, skoro na istim temeljima s tim da je razlika među njima, nisu isti oni koji pozivaju na maturidijsku akidu i kao oni na šarijsku, mada su jedna, jedna, i druga, jedna, i druga skupina su stvari e, skolastičke e, skupine sekte koje isti način razumijevanja akidijskih pitanja imaju, s tim da se razlikuju određenim pitanjima. Jel. E, maturidije su znači, islamska kelamistička skupina koja se pripisuje narodu njihovom osnivaču e, Ebu Mensuru El Maturidiju. E, naravno jel, naziv ove, skupine, ove sekte je postao tek poznat nakon, nakon, nakon smrti e, njenog, osnivača, za kojeg mi danas kažemo da je osnivač. Normalno nije on osnovao, niti on pozivao na to čemu je bio. također jel, ono što je vrlo bitno da se napomina, a to je a to je da, je sama ova e, maturidijska, da je maturidijski akidijski pravac prošao također kroz određene faze u svom razvoju, znači kroz historiju, u, e, gleda sa historijske strane. Tako da, jel, otprilike se mogu navesti neke, e, četiri te faze, bitne faze, njih ima više, ali one bitnije faze njihovog razvoja su otprilike četiri. Prva faza normalno vezana je za samu Ebu Mensur maturidija E, koji je rođen u mjestu e, Maturid, pa potom je i nazvan El Maturidi, blizu Samarkanda, grada Samarkanda, Horasanu. E, rođen je 332. godine po Hidžri, s tim da, da, da što se tiče njegovog, jel, njegove biografije, njegove sire, nije zabilježeno mnogo podataka o njemu, za razliku od, od Ešarija, koji, čiji, se, detalji života se i dobro poznaju da ne navodim ovdje neke detalje, jel, e, ono po, čemu se, po ga spominju ističu da je bio inteligentan, da je bio oštrouman, pametan i da je bio sposoban u, u, argumentiranju, u raspravljanju. E, e može se razumjeti E, iz, e, kada smo naveli godine jel, Ebu Hasan Ešarija, da su, da Ebu Hasan Ešari i Maturidi stvari bili savremeni, sada da, sa historijske strane nije potvrđeno da se njih dvojica sreli, jer su živjeli u različitim sredinama. E, Ebu Hasan, odnosno Ebu Maturidi napisao je mnogo dijela poput dijela jel, Te'vilat Ehli Sunne tumačenja ehli sunneta, u kojem između, e, između ostalo tumačio ajete koji govori o sifatima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, na, na koju upućuje arapski jezik i tumačio je značenjem koje koje su, ono što je vrlo zanimljivo, znači, znači e, u samom tom početku, da on tumačio Allahova svojstva tumačenjem na, na kojim su bili džehmije, na ono sa čime su došli džehmije. Njegovo najpoznatije djelo sa strane Lukelama je svakako Kitabu Teuhid u kojem je objelodanio svoja akideska kelamistička uvjerenja, shvatanja. E, također ono što je vrlo bitno za njih je to da je, da je razumijevanje tevhida razumijevanje tevhida e, mi znamo da otprilike kada se pojašnjava tevhid da imaju tri vrste tevhida rububije, uluhije i esma sifat to skoro svaki musliman danas zna onaj koji, koji izučava ispravno akidu dok je je e, Ebu Mensur el Maturidi, on, e, njegovo, tumačenje tevhida bilo da ga, je, da skratio samo na tevhid rububije i nešto naravno, jer nešto malo je e, tevhide smo sifat. Zašto? Jer je uzeo menheđ džahmija u negiranju većine sifata. E, kad kažemo tevhid bije, znači ono da se priznavanje da vjerovanje da Allah šanu stvoritelj svega, da on i da on mrtljuje, oživljuje i tako dalje. E, također njemu se pripisuje knjiga uh, e, Šarhu Fikul Ekber, da je on, da je on napisao komentar na Fikul Ekber e, knjigu Ebu Hanife, Rahimehullah. Međutim, ispravno je da, da, je, da, da je autor te knjige u stvari Ebu Leis Nasr ibn Muhammed Kandi E, a što potvrđuje u stvari e, Abu Zahra, Mohamed Abu Zahra, poznat egipatski e, savremeni učenjak i Muhammed Zahir el-Kelferi, šarijski poznati učenjak u, u savremeno doba, odnosno maturidijski, pardon. Također, Ebu Mensur el-Maturidi, autor mnogih drugih knjiga u kojima on odgovara navodno na Muatezile, na šije, rafidije i tako dalje. E, nakon njegove smrti jel, dolazi druga faza, a to je da su njegovi učenici, njegovi sljedbenici, e, ono što je vrlo bitno, a to su, oni su bili hanefijskom mezeba u fiku, kao i sam e, Abu Mansur al-Maturidi, Znači oni su oni koji, koji su stvari koji dolaze u drugoj fazi koji kada oni u stvari šta rade kada oni eh, prenose njegove knjige, eh, prepisuju njegove knjige, tumače njegove knjige, eh, a najistaknutiji predstavnici ove druge faze su svakako je Ebul Kasem el Hakim, Abdul Kerim el Bezdevi, Ebul Yusra el Bezdevi, znači ovi učenjaci sa, sa, sa prezimenom el Bezdevi, koji su jel, uglavnom se koncentrirali oko knjige Kitabu Tevhidu Maturidija, uz neke druge dodatke, neke drugih knjiga. E, treća faza, znači njegovi učenici u ovoj fazi, drugo šire njegov nauk. Tumače ga i šire ga i komentarišu. Treća faza, u stvari je faza takozvani e, takozvanog argumentiranog utemeljenja maturidijske akide. E, osobina ovog, ove faze u tome, ona je znači, značajna po tome, E, po mnoštvu e, pisanja i sakupljanja argumenata, znači kad kažem argument, znači e, su dokaze za ono za tvrdnje na koje se pozivaju u tumačenju akide, islamske akide. Zato je ova faza, ova treća u stvari najbitnija sa strane jel, sa strane šarijskog akideskog pravca. Najistaknutiji predstavnik ove fazi a u stvari ujedno se kaže da je to najpoznatiji učenjak jer maturidijska akide uopćeno Ebul Mu'in al nesefi e, autor najbitnije i najopsežnije knjige za sljedbenike Maturidija Tepsiratul Adille znači e, i zato kaže za ovog učenjaka Ebul Mu'in Nesefi zdanje ono što je znači Bakilan i Bobekar Bakilan i Ebu Hamid Gazali e, što su njih dvojica kod Ašarija to je Ebul Mu'in Nesefi kod Maturidija <clears throat> Poslije njega se e, ističe drugi učenjak, također Nesefi, Neđmudin Omer Nesefi, koji je napisao, prenosi se, pripisao je napisao stotinjak dijela, od koji najpoznatiji El Aqaidu Nesefije. I jel ovo je dijelo koje u stvari, u stvari skraćena verzija Tepsiratul i ona je osnovna knjiga iz koje se uči maturidijska akida znači kada Maturidije govori o svojoj akidi tumače vraćaju se na ovu knjigu znači El akaidu Nesetije a u stvari ona je rezimi ona je srž e, tepsira e, koji je napisao učenjak prije njega e, odnosno Nesefi Abul moji Nesefi a ovaj drugi učenjak znači koji je naslijedio e, Omer El Nesefi e, i na kraju dolazimo jel, do, e, do završne faze, četvrte faze, faza širenja maturidijske akide. U koja, e, to je period od 700. E, godine po do 1300. godine po Hidži. Odnosno do zadnjih jednakih sto i nešto godina. Znači od, od, od 8. stoljeća po do, zadnjih stotinja godina u savremeno doba. E, ono što je vrlo bitno da napominemo, a to je da, u ovoj fazi se uz pomoć i utica e, osmanlijskih vladara maturidijska akida proširila koliko su bile granice osmanlijskog carstva. Znači ujedno s ovim što govorimo, znači ujedno i govorimo to na koji način su stvari proširila maturidijska akida u ovom umetu. Na način jel, što su maturidijsku akida e, prihvatili uglavnom Hanefije, a osmanlijsko carstvo je uzelo hanefijski pravac znači me, e, fikski fikci pravac je bio kod njih hanefijski a pošto su oni bili uglavnom uzeli od Ebu, e, maturidija e, njegovu akidu, njegovo tumačenje na taj način uz, znači, uz utjecaj i pomoć osmanskih vladara maturidijska akida se proširila koliko su bile granice osmanskog carstva Dakle, proširio znači da prije toga na tim mjestima nije bila poznata akida e, maturidi, e, znači akidijski pravac maturidija. E, naravno, je ova faza je, zbog toga je karakterična po, pisanju knjiga, komentarima istih knjiga, naravno na ovaj maturidijsko-kelamistički način tumačenja. Ovdje se zanimljivo istakao također jedan hanefijski učenjak, poznati učenjak u Fiku, jedan veliki učenjak u fiku hanefijski e, Kemal e, ibn Humam e, pisac knjige Fetul Kadir jedne velike knjige u hanefijskoj pravnoj školi koji je napisao knjigu jel, Musajere koja se izučava na, mnogim islamskim univerzitetima također znači na ovom mjestu vrlo bitna je stvar E, da se, da se spomeni navede da se u novije doba, u savremeno doba na indijskom polukontinentu da, da se tamo jel, da su tam formirale tri maturidijske škole, tri različite maturidijske škole koje se posebno ističe jel, u pozivanju na, na maturidijsku akidu predstavljajući je kao akidu ehle sunneval džemaa Prva je ta škola, kad kažemo škola, znači, znači način, ne misli se bukvalno škola, zgrada, nego misli se način tumačenja eh, eh, i način eh, tumačenja, znači osnova te akide maturidijske. Prva ta škola je u stvari škola nedevijska škola, da je koja je osnovana 1283. po znači e, možemo sačunati e, kada je to bilo ako je danas jel, 1433. E, po Hidži ova škola se ističe po, po bavljenju i izučavanju hadijskih znanosti znači na, na, indijskom polukontinentu. je, ima jedan, znači učenjaci tamo bili izuzetno jaki u hadisu i sačuvali su mnoge hadijske zbirke ali mnoge hadijske zbirke znači ova nedevijska škola da je bendijska e, je e, bila poznata po tome i danas je poznata po bavljenju izučavanju hadijskih znanosti što je pohvalno s tim da, je bila čisto sufijska naravno što e, sad pitan kako se spojiti jel da neko može biti sufija i da se bavi istovremeno hadisom što je teško spojiti jel pošto je kod sufija poznato jel a, haddeseni kalbi an rabbi E, govori mi moje srce od mog gospodara. Ne treba, kaže nama, an fulan, an fulan, an fulan. Normalno ovo kod oni malo jači zavludili sufija. E, to ne treba nama od ovog ravije do onog ravije do onog Vi, kaže, preko ljudi prenosite vjeru, a mi preko srca do Allah Želšanu direkt. Haddefeni kalbijan rabbi. E, prenosi, znači, pričalo mi je moje srce od moga gospodara naravno suvišan komentar na, na, na, na ovakav način jel, prepisivanja stvari jer Naravno oni s ovim dođu i neki propis donesu i kažu to je tako, zašto? E tako mi je došlo mu s novima i tako dalje. Njihovi šejhovi mi tako prenijeli. E, naravno je zbog, toga ova, ova škola nedevijska, da i bendijska, zbog, zbog, koja je čisto sufijska, jel, zbog su sufizma, e, upali su mnogi novotarije, pogotovo oni notari koji su vezani za kaborove Druga škola od ove tri je u stvari Berilivijska škola, osnovana je 1272. po Hidžri. E, je po ispoljavanju otvorenog, znači ono što je zaista upadljivo, znači da otvoreno ispoljavaju širk, pozivanje učinjenje širka, naravno ono što je ispravno tumačenje širka, jel? oni ne kažu naravno da je to širk, nego da je to posredovanje prema Allahu preko, preko eulija, preko dobrih ljudi, šejhova i tako dalje. E, pozivanjem u činjenje ibadeta kaburovima i žestoke su neprijatelji prema Dejubendijskoj školi. Ovo je zanimljivo, znači da jedni drugi ne trpe obe ove škole, iako su maturidijske obe. I čak idu do te krajnosti da, da jedni druge u nekim stvarima proglašavaju nevjernicima a da ne govorimo jel stvari šta kažu jel o, onim drugima jel e, koji oni nazivaju selefije, vehabije i tako dalje. E, zato ne treba danas da čudi jel da postoje e, da određene stranice poput stranice jel antivehabije i slične druge stranice što na arapskom što na bosanskom i tako dalje koji, kojima je, kako kaže, glavni šubol šage, glavna stvar kojom se bavi u to, da u stvari na, na, upozore na vehabijsku sektu, na vehabije, na njihovo tumačenje, da su one najveće zlo u, u današnjice, odnosno kako se pojavio Muhammed ibn Abdul Wahab, jel, i da oni u stvari iskrivljuju islam, pogrešno ga tumače i tako dalje i da u stvari onda iznose dokaze kako je dozvoljeno da čovjek uputi to uh, onom koji je u kaboru uh, da traži šefat od poslanika sallallahu i mnoge druge stvari uh, koje su jel, koje su zasnovane na širku za koje oni imaju dokaze i na koje se pozivaju i kažu da je to ispravno tumačenje islama, a u stvari ove vehabi jel, da, su, da oni ti koji, nama sad mrsi račune i koji, i koji nama jel, nakaradno tumače vjeru i koji, koji su jel, redukcionisti, oni bi sve sveli, jel, sve živo, sve samo na Kur'an na sunet, i na ono čemu bila Havija, A dok je islam dosta širi E, islam je jako širok, jel, gdje, god je islam proširen, tamo žive raznorazne kulture, e, raznorazne jel, nacije, razni narodi i sve što ima kod tih naroda, islam nema nikakve smjeti da se to prihvati kod njih, da se to uklopi i da to bude jedno lijepo, veliko šarenilo islamsko, pa u jednom mjestu u Malizi nešto može biti halal, što je kod Arapa haram, u Bosni može biti nešto što je halal, što je kod drugih muslimana u, u Sjevernoj Africi a, haram i obrnuti i tako dalje i sve to kaže to je sve jedno lijepo i veliko veliko islamsko i ne treba ništa od toga negirati a ne daj Bože još redikovati to na Koran i na sunnet to je jedno bogatstvo šarenila i bogatstvo, kultura raznolikosti jel. bitno je da se svi vraćamo na jednog gospodara na lažešanu i na jednog poslanika, nema smetnje da, tu zagrlimo i šije, jel, tu je to politički se samo razilazimo i e, ovakva je slična jel, e, e, nakaradna, pokušaj nakaradnog jel, spajanja, izdruživanja akideskih devijacija umetu jel, su poznate danas i vrlo česte i prisutne među muslimanima. I zato nije čudo, jel, mi se često čudimo, jel, kako to nas muslimana ima toliko, toliko milijardi ima muslimana, a toliko smo slabi, tako ne imamo glasa, tako nas niko ne poštuje u svijetu. E, odgovor na ovo je svakako, jel, akideski dalalet mnogih muslimana. E, skretanje muslimana u akidi, u razumijevanju tavhida, u razumijevanju, ispravnom razumijevanju vjere je razlog i njihovog razilaženja i u politici i u ekonomiji i u svemu drugom i nemaju i nemanju snage e, da zauzmu bilo kakav stav spram nevjernika. E, treća škola, a ona je nama zanimljiva, e, i treba nam biti zanimljiva i nju treba dobro zapamtiti a to je škola e, škola Kelseri, vraća se na Muhameda Zahida al e, ta škola koja je osnovana 1296. po Hidžri, vraća se naravno, zove se po ovom šejihu, jel, maturidijskom sufijskom šejihu Mohamedu Zahidu al e, a koji je naravno, jel, e, uz, to što je sufija i veliki je zagovornik, gorljivi i žestoki zagovornik hanefijskog mezeba. E, Eh, ono što je zanimljivo što je vrlo bitno da je, da je ova škola, maturidijska škola, prepoznatljiva po tome, eh, po svom žestokom eh, negiranju, degradiranju i poricanju i govoru protiv veliki učenjaka ovog umeta i mama ovog umeta, čak proklinjanju istih E, klevetanju istih učenjaka, učenjaka velikana umeta, koji su živjeli u davno e, vrijeme, poput imama Dare Kutnija, Ibn Huzeime, Osmana Daremija, Ibn Ebi Hatima i mnogi, mnogi drugih učenjaka, e, uglavnom su ovo hadisi koji su prenijeli u svojim zbirkama hadise o sifatima. Prenijeli su u svojim knjigama hadise o sifatima, znači o, o osobinama Allaha e, a naravno što ne ide u prilog Matoridijama jer oni uz nastojanje želju da da očiste Allah Đelšanuhu od onog što, ne priliči da se on opiše time i što su do te mjere da su jel zanegirali e, većinu hadisa koji govore po ovom znači koji govore o u kojima je došao opis Allaha Đelešanu u kojim e, hadisa koji su došli i u Buhari i u Muslimu spomenuti i u, e, u vjerodostojnim lancima prenosila prenosilaca preneseni E, tako je do te mjere da, da, su, e, da se žestoko govori protiv učenjaka i velikana ovog umeta poput Dare Kutnija el e, Ibn Abi Hatima koji su veoma poznati jel, po, njihovoj e, kao muhadisi Ibn Hozeime jel, da ne govorimo jel, pogotovo Otmana Darimija koji je napisao jednu od najjačih knjiga u odgovoru na Džehmije a u stvari u odgovoru na Džehmije time se i dao odgovor na same Maturidije i Jašarije jer su oni mnoge stvari preuzeli od Džehmija E, zašto oni govori i, i priče protiv ovih učenjaka, proklinju ih, negiraju ih e, i smatraju da su na dolaletu iz razloga što su ih jel, proglasili da su oni antropomorfisti. Odnosno da oni Allaha Đelešanuhu opisuju osobinama njegovih stvorenja, da Allaha Đelešanuhu e, upoređuju sa njegovim stvorenjima što je, jel, što je kufr po njihovom tumačenju, kako se ove stvari tumače, jel? E, i do te mjere su otišli da akideske knjige Selefovog umeta znači akideske knjige znači Selefovog umeta u, knjigama znači, koja je zabilježena akida na kojoj mi jesmo alhamdulillah a to je Kitabu Tevhud od Ibn Huzeime Elibane od učenjaka Ibn Bette Esharija od Alađurija i mnogi druge knjige znači, u kojima je zabilježena akida Ahle Sunneva džema oni su te knjige nazvali idolo pokloničkim knjigama A'udhu billah. Kažu, to su idolopokloničke knjige. Za, knjigu od Ibn Huzeime, Kitabu Tevhid, knjiga o Tevhidu, o jednoći Allaha oni kažu, to je Kitabu Širk. To je knjiga u kojoj se poziva na širk Allahu Želešanu. Kako na širk? Pa zato kaže što su u tim, u tim prenesene su tu hadisi u kojima se Allah e, upoređuje sa, svojim, sa njegovim stvorenjima, a to je širk. E, između ostalog, jel, ova škola Kelferija je poznata da se svojski zalaže naravno u pozivanje, širenje sufizma, da e, kod njih ne postoji nešto što se zove novatarija, novatarija su jedino vehabija, jel, selefije, a ne ima nešto što je novatarija, jel, sve što, e, muslimani vidi da je lijepo, da, se može uvest, ukrast odovi od, kršćana, od židova, prenijeti kod njih, e, uvest kao običaj, kao i badet kod nas, nikakve to nema smetnje kod njih i to uopće nije novotarija. E, naravno da ne govorimo jel, da su mnoge stvari zasnovane na širku, veličanju kaborova, e, sve to je ob, obojeno i zaobličeno sa, sa tesavufom preko kojeg se približavaju Allahu Đelešanuhu. Eh, ovo, je vrlo eh, bitno da se zna iz razloga što danas eh, ono što je poznato jel, da imamo naše studente koji su naše kože iz naših krajeva ili eventualno iz Sanđaka, mada ima dosta u Sanđaku, koji odu u neke islamske zemlje poput Sirije ili neke druge, pa uče i i ograjišu o ovu akidu i tamo izučavaju ovu akidu pa onda dođu i počinju i otvore veliku i, i nemilosrdnu borbu protiv nekakvih jel, selefija koji eto nakarano tumače vjeru njima muslimanima i od njih dolazi ono E sada kada se mi pitamo, jel, pa kada dođe kaže kako to, kaže, imamo kaže neke tamo na Facebooku, na internetu, kažu da je e, šejh e, u ili šejh Bin ili Alban ili neki drugi, da su oni kaže u, po pitanju tog tog tumačenja Allahog svojstva, kaže da su učinili bijelog e, kufra ili širka i tako dalje i kaže i da od tih od tih koji tako tumače, kažu da su oni protekvili šeha Usemina ili ovog učenjaka ili ovog učenjaka. Pa se neko od nas čudi ili ova braća i sestre koje se sa njima raspravljaju po tim pitanjima jer su navodno pozivaju na određene učenjake, poznate učenjake, pa dovedu nedoumicu braće i sestre koji se sa njima raspravljaju, ali je čudna stvar da se uopće naša braća i sestre sa njima raspravljaju, jel? Zamislite da se čovjek raspravlja sa osobom koja smatra Ibn Tejmiju kafirom smatra Ibn Kajima kjafirom. I tako dalje. Šta čovjek s tim ljudima, kako može s takvim čovjekom pričati, jel tu postavlja pitanje imao taj čovjek išta u glavi, u svom mozgu, kad ti sa trebaš on tekvir Ibn Temiju, šehul Islama, čovjeka koji koji jel, u malom noktu ima znanja koliko oni jel, nikad nisu u životu pročitali da ne kažem znači proglašen od učenjaka znači od učenjaka je proglašen da je šejh islama znači ne šejh nego šejh islama vrlo je malo učenjaka kroz istoriju koji su, nije poznat neki drugi da je proglašen da je širi islama. I oni za takvog čovjeka kažu da je, da on kafir i da je učinio e, e dijelo kufra ili širka zbog određenih njegovih tumačenja i tako dalje. I sad s takvom osobom ti trebaš sjest i razgovarati i iznesi, on tebi dokaze, ti njemu dokaz i tako dalje. Pa to je vas svaki pamet, jel? E, takvi ljudi ne, nisu dostojni toga da sa njima raspravlja, sa njima priča o akideskim temeljima, nego ih samo treba na lijep način pozvati da se pokaju, da se vrate na ispravno tumačenje vjere, ne na ono na kome je bio Ibn Temije ili Ibn Kajim ili Muhammed Abdullahab, nego da se vrati na knjige Selefa ovog umeta. Poznate knjige zabilježene, knjige zapisane, u njima zapisana kida na kojoj su bila shabita, na je bio, kako nam je protumačio poslanik sallallahu alaihi ve Znači, poznavajući da postoji ova škola i odakle, kako, e, kako sam malo i prošli put rekao, jel, e, po pitanju njih, ti koji dolaze i tako tumači e, neke stvari, treba znati znači odakle što kažu jel, riba s glave smrdi odakle smrdi ova akida smrdi znači od od njihovog vođe od Muhameda Zahida El koji je došao sa ovim tumačenjem E, koji su čak neki e, učenjaci savremeni ispravni učenjaci čak i protektirali zbog njegovog tumačenja ovakvog nakaratnog tumačenja vjere. Helem ne se, to je duga tema. Doći na poslije, inšala, doći na pitanje, jel, je u stvari odgovor na to kako to da oni upadnu u to da tekvire određene učenjake. Vidjet ćemo zato što imaju određene temelje po pitanju toga šta je kod njih kufr, Kod njih nema, nema kufra to da učiniš jel, širk kabur, da uputiš dovu mrtvima, da preko eolija, da, da traže fatova od poslanika sallam i slične stvari. E, nije u tome širk, kod njih nije to širk. Širk je u stvari šta? Da pripišeš Allahu Đelešanu da on ima ruku, a Allah šan za sebe sam kaže da ima dvije ruke, da Allah ima oči, Allah sam, sam za sebe kaže da ima oči, ako ti to uzmeš tako, kaže vanjsko, vanjsko e, prihvatanje tumačenje ajeta i hadisa koji govori o Allahovim svojstvima, njihovo vanjsko uzimanje u stvari kod njih je kufr. I to je kufr i zbog tog se tekfiri. A ovo je drugi stvari ovamo što jesu kufr, kako se protumači u da jesu kufr, nije to kufr, nego je to vehabijsko tumačenje vjeri. Da nas Allah šanu uputi da nas sačuva, jel, e, da nas sačuva da nam pročisti e, razumijevanje vjere i zato je vrlo bitno, braćo i sestre, jel, e, od koga se uzima vjera, od koga se sluša tumačenje vjere, jer tu, tu je dovoljno da nam neko ubaci neku šubhu po pitanju ovih stvari, pa se teško možemo poslije toga izvući. E, I zato nije dobro da se neko od nas, ko nema dovoljno šerijskog znanja, da se upušta u rasprave sa ovima jer mogu mu bas neke šube i to se već desilo dođu sa određenim e, stavovima učenjaka Ibn Hadžara, Nevevija, ovog, ono, Kurtubija, e, Bejhekija i tako dalje su oni rekli po ovom pitanju ovako i onda poljujaju, ubace, ubace šubu braći i sestre, sestrama jel, e, da, da, posumnjaju ono na čemu su oni neke, stvari koje su razumjeli da to nije tačno znači da to stvarno postoji mogućnost znači da to stvar različite sa učenjaci u akidi e, učenjaci ehlu sunne su izuzetno žestoki i strogi. I žestoki su prema ovim novotarima i e, žestoko ocjenjuju njihov dalalet. Normalno ne idu, ne idu u tu krajnost da ih tekvire zbog njihovog dalaleta, ali ocjenjuju, upozoravaju e, njihov dalalet onako kako priliči to sa, sa islamske akide. Molim Allaha subhanahu ta'ala da nas učvrsti na ispravnoj akidi, da nas, da nas učini svojim E, svetionicima ispravne akide na našim prostorima jer vjerujte braćo i sestre nema ništa vrijednije od ispravne akide čiste i zdravije ispravne akide to je najzdravije nešto što čovjek može imati čovjek može pogriješiti može učiniti nalog, može ukrast može ogovoriti e, radoradi velike grijehe uradi, ali od toga se pokaješ i ostaviš.